13317 fatvo. Savol: Tajovuzga uchragan va zo'rlash sababli homilador bo'lgan musulmon ayollar homilani oldirishlari joizmi yoki yo'qmi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Musulmonlarning zaiflik va xorlik holati sababli ular har bir tamaginning o'ljasiga aylandilar. Yerlari bosib olindi, nomuslari topdaldi. Ularga har tomondan millatlar yopirildi. Ko'plab ozod musulmon qizlar ko'pincha Allohdan qo'rqmaydigan va to'xtatuvchi kuchidan cho'chimaydigan yirtqich inson bo'rilarining nishoniga aylanmoqda. Bu holat islom olamining ko'plab mamlakatlarida, Bosniya va Gersegovinada, Filippinda, Checheniston diyorida, Eritreyada yoki arab olamining ba'zi zaif tuzumlarining qamoqxonalarida sodir bo'lgan. Quyida zo'rlangan ayolning holatlariga oid muhim nuqtalar keltiriladi. Birinchi nuqta. Bunday vahshiylarga va ular kabilarga qarshilik ko'rsatishda bor kuchini sarflagan zo'rlangan ayolning gunohi yo'q, chunki u majburlangandir. Majburlangan kishining gunohi zinodan ham og'irroq bo'lgan kufrdan ham ko'tariladi. Alloh taolo aytganidek, illa man ukriha va qalbuhu mutma'innun bil iman. Lekin kim qalbi iymon bilan orom olgani holda kufr kalimasini aytishga majbur qilinsa, uning iymoniga ziyon yetmas. Nahl surasi 106-oyat. Ibn Abbosdan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: "Inna Alloha wada'a an ummatil xata'a wan nisyana va mastukrihu alayh. Albatta, Alloh mening ummatimdan xatoni, unutilgan va majbur qilingan narsani kechirgandir. Sunan Ibn Moja 2045-hadis. Hadis hukmi sahih. Manba: Sahih Ibn Moja 1836. Balki o'ljaga aylangan, zo'rlangan ayol agar o'ziga yetgan ozorni Alloh azza va jalla huzurida savob umid qilsa, bu baloga sabr qilgani uchun ajr oladi. Abu Said Khudri va Abu Hurayra radhiyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam: "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasab, wala hammin wala huzn, wala adam wala gham, hatta ash-shawkati yushakuha" illa kaffarallohu biha min xatoya. Musulmonga biror xorg'inlikmi, bemorlikmi, tashvishmi, qayg'umi, ozormi, g'ammi yetsa, hatto tikon kirsa ham, albatta Alloh bular tufayli uning xatolarini o'chiradi dedilar. Sahih Buxoriy 5641, Sahih Muslim 2573 hadis. Ikkinchi nuqta Musulmon yigitlarning vazifasi bunday azoblangan qizlarga uylanishga shoshilish, ularning dardini yengillatish, ularga hamdardlik bildirish va eng aziz narsalari bo'lgan bokiraliklarini yo'qotganlari o'rnini to'ldirishdir. 3-nuqta Ularning homilani oldirishga intilishlariga kelsak, homilani oldirishning o'zi homila paydo bo'lgan paytdan boshlab, ya'ni yangi mavjudot vujudga kelib, o'zining ishonchli makoni bo'lgan bachadonga o'rnashgan paytdan boshlab Garchi bu mavjudot zino kabi harom munosabatlar natijasida bo'lsa ham, uni oldirish harom qilingan va taqiqlangandir. Bu taqiq yangi vujud paydo bo'lib, o'zining mustahkam qarorgohi bachadonga o'rnashgan, ya'ni homiladorlik boshlangan lahzadan kuchga kiradi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam zinoga iqror bo'lgan va toshbo'ron qilinishi kerak bo'lgan G'omidiy ayoliga farzandini dunyoga keltirgunicha so'ng uni ko'krakdan ajratgunicha kutib turishni amr qilganlar. 4-nuqta. Fuqaholardan homilaning 1 40 kunidan oldin bo'lsa, abortga ruxsat bergan olimlar bor. Ba'zilari esa ruh kiritilguniga qadar ruxsat beradilar. Uzr qanchalik kuchli bo'lsa, ruxsat shunchalik yaqqolroq bo'ladi va bu 1 40 kundan oldin bo'lsa, ruxsatga shunchalik yaqinroq bo'ladi. 5-nuqta. Shubhasiz, ozod muslimaning fojir tajovuzkor, gunohkor dushman tomonidan zo'rlanishi muslima va uning ahli uchun kuchli uzrdir. U bu homiladan shafqatsiz tajovuz mevasidan nafratlanadi va undan qutulishni xohlaydi. Bu zarurat yuzasidan ayniqsa homiladorlikning dastlabki kunlarida fatvo beriladigan ruxsatdir. 6-nuqta Shu bilan birga o'z nafsida bu musibatga uchragan muslima ayolga bu homilani oldirishga majburlanmasdan saqlab qolishida hech qanday haraj yo'q. Agar uning qornida odatiy homiladorlik muddaticha qolishi taqdir qilingan bo'lsa va uni tug'sa, u musulmon bola hisoblanadi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam kullu mavludin yuladu alal fitra har bir tug'ilgan bola fitratda tug'iladi deganlar. Sahih Buxoriy 1385-hadis. Fitrat tavhid dini, ya'ni islomdir. Fiqhda agar ota-onaning dini turlicha bo'lsa, bola ota-onaning dini yaxshirog'iga ergashishi aytilgan. Agar bu hukm otasi ma'lum bo'lgan kishi haqida bo'lsa, endi otasi yo'q kishi haqida nima deish mumkin? U shubhasiz musulmon boladir. Musulmon jamiyati uning g'amxo'rligini, nafaqasini va yaxshi tarbiyasini o'z zimmasiga olib, yukni bechora baloga uchragan onaga tashlab qo'ymasligi lozim. islom qoidalaridan biri qiyinchilik, mashaqqat va tanglikni ko'tarish bo'lgani uchun shubhasiz iffatiga haris bo'lgan muslima qiz vahshiy tajovuzga uchrasa va shuning natijasida obro'siga, sharafiga dog' tushib, chetlatilgan bo'lib qolishdan, qatl kabi ozorga uchrashdan, ruhiy yoki asab kasalligiga chalinishdan, aqliga biror narsa yetishidan yoki o'zining gunohi bo'lmagan ishda oilasiga dog' tushishidan hamda Bu tug'ilgan bola uchun xavfsiz joy topa olmasligidan qo'rqsa, aytamanki, unga bu homilani ruh kiritilmasdan oldin oldirishda hech qanday zarar yo'q. Ayniqsa, hozirgi kunda ayolning homilador yoki yo'qligini aniqlash osonlashib, tibbiy vositalarning rivojlanishi bilan homiladorlikni birinchi haftadanoq aniqlash mumkin bo'lib qoldi. Homilani oldirish qanchalik erta bo'lsa, ruxsatni olish imkoniyati shunchalik kengroq va unga amal qilish osonroq bo'ladi. Vallohu alam. Manba Umar ibn Muhammad ibn Ibrohim G'onimning Ahkomul Janin fil fiqh al islomiy kitobi